badugu aukera, salbu falta da piskat zerbait uh, eh, eh, koordonatzeko zerbait eta denak eh, lan berat pusatzen uh, pusatu behar dugu eta eta la, gio, gio guk laborari gisa guke badugu uh, zerbait mentoz gure txaletan uh, egitzeko norbait uh, ukaiteko etxan behar da prest izan hain eh, hain egibitzetziat bada bai uh, bai eh, strukturan mailan, bai gure gure txaletan, ba, baitugu gauzak mugia azteko eta hor uh, atxalde horretan hori egitugu biskat uh, zeharkatu eta ikusiko dugu zer, zer pantan ezarko dugun horren uh,